49003 fatvo. Savol: E'tikofning savobi qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan, e'tikof mashru'dir va Alloh jalla va aloga yaqinlashtiruvchi amaldir. 48999 raqamli savolda bu haqda batafsil so'z yuritilgan. Agar bu sobit bo'lsa, nafl ibodatlar bilan Alloh taologa yaqinlashishga targ'ib qiluvchi ko'plab hadislar kelgan. Bu hadislar o'z umumiyligi bilan barcha ibodatlarni, jumladan e'tikofni ham o'z ichiga oladi. Bu hadislardan biri Alloh subhanahu va taoloning hadisi qudsiydagi so'zidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Innalloha qola man aada li valiyan faqad adantuhu bil harb va ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayh. Alloh taolo shunday deydi: Kim mening valiyimga dushmanlik qilsa, men unga urush e'lon qilaman. Bandam unga farz qilgan narsalarimdan ko'ra suyukliroq narsa bilan menga yaqinlashmaydi. Va ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bandam menga nafillar bilan yaqinlashaveradi va nihoyat men uni yaxshi ko'rib qolaman. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi va basarahu alladhi yubsiru bihi va yadahu allati yabtushu biha va rijlahu allati yamshi biha. Va in sa'alani la'utiyanna va la in ista'adani la'uidanna. Qachon men uni yaxshi ko'rsam, uning eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li va yuradigan oyog'i bo'laman. Mendan so'rasa, unga albatta berajakman. Mendan panoh tilasa, uni albatta panohimga olajakman. Sahih Buxoriy 6502-hadis. Ikkinchidan, E'tikofning fazilati va unga beriladigan savoblar haqida bir qancha hadislar rivoyat qilingan, biroq ularning barchasi zaif yoki to'qmadir. Imom Abu Dovud shunday deydi: Men Ahmaddan, ya'ni Imom Ahmad ibn Hanbaldan e'tikofning fazilatlari borasida biror hadis bilasizmi deb so'radim. U zot: "Yo'q, zaif hadislardan boshqa hech narsa bilmayman" deb javob berdilar. Masoil Abu Dovud 96-bet. Quyida o'sha hadislardan ba'zilarini keltiramiz. Birinchisi Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam e'tikof o'tirgan kishi haqida shunday deganlar: "E'tikof gunohlardan man etadi va unga barcha yaxshi amallarni qilgan kishiniki kabi savoblar yoziladi." Ibn Moja 1781-hadis. Zaif Ibn Mojada zaif deyilgan. Ikkinchisi Tabaroniy, Hokim va Bayhaqiylar rivoyat qilib, zaif deb baholagan hadisda Ibn Abbosdan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Kim Allohning yuzini istab bir kun e'tikof o'tirsa, Alloh u bilan do'zax o'rtasida 3 ta xandaq paydo qiladi. Ular orasidagi masofa ikki ufq oralig'idan ham kengroq bo'ladi. Bu hadis ham silsilati zaif asari 5345-raqam ostida zaif deb baholangan. Hadisdagi ikki ufq mashriq va mag'ribdir. 3-si Daylami Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilishcha, Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Kim iymon bilan va savob umidida e'tikof o'tirsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi. Zaiful Jami asari 5442-raqam ostida zikr qilinib, zaif deyilgan. 4-tinchisi Bayhaqi rivoyat qilib, zaif deb baholagan hadisda Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinishicha, u zot shunday deganlar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim Ramazonda 10 kun e'tikof o'tirsa, bu 2 haj va 2 umraga teng bo'ladi. Bu hadisni Silsilatu Zayifa muallifi 518-raqam ostida zikr qilib, to'qima hadis degan. Vallohu alam.